ukajizuia ukaweza kuhimili katika mambo matatu الأول على طاعة الله ونصبر كتككم تي الله سبحانه وتعالى أن يصبر الإنسان على طاعة الله أو يمجأ تصبيري كتككم تي الله سبحانه وتعالى لأن الطاعة ثقيلة على النفس لأن الطاعة ثقيلة على النفس وسبب طاعة مرنينج هو انزيتو لتك نفسي من أدام ويويز أكون انزيتو لتك نفسي وتكون ثقيلة على البدن na huenda ikawa ile taa ni nzito katika kiwiliwili cha mwanadamu بحيث يكون مع الإنسان شيء من التعب كما mwanadamu afanye ile taa lakini ana uchovu fulani kwa hivyo akawa atasubiria ili tabu anaoipata katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية na wakati mwingine pia kadhalika yawezekana kuwa na mashaka min an-nahiyati al-maliyya katika upande wa kimali bimaana ile ibada yahitaji kwako wewe utoe pesa kama salati zakati wa masalati alhaji kama kwa mfano zaka na hija hizi ibada zahitaji pesa ni pesa utatoa kwa hiyo ukawa na subra na nafsi yapenda zile pesa haitaki zile pesa zitoke wewe ukafanya subra ukatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hiyo ndiyo subra katika taa aina ya kwanza ya subra الصبر على طاعة الله كسبيري كتك Allah subhanahu wa ta'ala الثاني aina ya pili au jambo la pili الصبر عن محارم الله الصبر عن محارم الله mtu kuwa na subra kutokamana na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala فيكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه akawa mtu ataikomesha nafsi yake kutokamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha fayakuffu al-insanu nafsahu amma harrama Allah alayhi لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء وسبب هي نفسي ambayo humwamrisha mtu maovu humlingania katika uovu lianna an-nafsa al-ammaratu bisu'i tad'u ila as-su' fayusabbiru al-insanu nafsahu kwa mtu aisubirisha ile nafsi yake nafsi yamwamrisha kufanya uovu lakini ajizuia au na subra katika kuufanya ule uovu mithlu akli riba kwa mfano kula riba kula riba ni jambo sahali kwa mfano mtu ana pesa ana pesa nyingi zimekaa tu sema wacha nizichukue hizi niziweke benki si hazina kazi naziweka kwenye fixed deposit account nikiziweka hizi zitazaa baada ya mwaka nitakuwa na kadha wa kadha bila kufanya kazi yoyote aziweka tu zile pesa kifika mwisho wa mwaka achukua kitu gani cha mzuia yeye asifanye hivyo ni kule kuwa na subra kutokamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala wengine walikosa subra hiyo walipokosa subra hiyo wakaingia katika muharramat aklu mali bil batil kula mali za watu kwa batil mfano mtu akaingia katika biashara za haramu ambazo ukiziangalia kule kuchuma ile mali kwa wasahadi sana kwake lakini kwa haramu akafungua mradi wa biashara ambao ni ya haramu chukulia mfano kuuza madawa ya kulevya aweza mtu kuweka mtaji mdogo lakini faida anayoipata ni kubwa mno kwa kuangamiza watu kwa hisabu ya kuwaua watu akawamaliza binadamu wenzake ili mradi apate yeye mali kitu gani cha mzuia muislamu wa kisawasawa asifanye mambo haya ni subra kusubiria kutokamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala الثالث أين يتات الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على أقدار الله المؤلمة كسبرية جوية قدر أنا يكدرية الله سبحانه وتعالى أن بيهوين يككوميز نفسياكو فلا يتسخطها كيف هيك سركيه qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu wanapoonjwa na mtihani ni qadar ule mtihani wanapoonjwa nao basi pale ukaona amlaumu mola wake waliyadhu billah wengine mpaka kutamka so maneno ambayo si sawa kwa sababu ya mtihani uliompata kwa awe atasubiri akipatwa na lile jambo ambalo haliendani na vile anavyotaka yeye الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ametaja ahwal za watu katika hali ya msiba wanapopatwa na qadar hii yenye kuumiza akataja ahwali za watu akasema لأن الإنسان الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات mwanadamu anaposhukiwa na msiba mwanadamu yoyote yuko moja katika hali ngapi nne ataangukia katika moja katika hali nne الحال الأولى hali ya kwanza an yatasakhat awe atakasirika kwa nini ule msiba umempata akakosa subra imma biqalbin au imma biqalbihi au bilisanihi imma kwa moyo wake au kwa ulimi wake au bijawarihihi au kwa viungo vyake ataonyesha hasira ima kwa moyo wake au kwa kutamka kwa kutamka kwa ulimi au kwa viungo vyake kwa kile kitendo anachokifanya kwa moyo yaeleweka التسخط بالقلب أن يكون في قلبه شيء على ربه من السخط iwe katika moyo wake ana kitu dhidi ya Mola wake ana hasira والعياذ بالله يشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة أحيسي كان كوانبا ملواكي أممظلوم كول مصيبة اليوم باتا إي حالي wa amma billisan ama kufanya hasira kwa kupitia ulimi bi an yad'u bilwaili thubur akawa ajiombea nafsi yake maapizo ya maangamivu ya waila ole wangu mimi niangamilie mbali mimi wa an yasubba ad-dahr na atukane wakati فيؤذي الله عز وجل اكوا akawa الله سبحانه وتعالى وكتكانا ta'ala وما اشبه ذلك wama ashbaha dhalika mfano wa ambayo mtu aweza kuyatamka ikawa ni kuonyesha hasira dhidi ya nini ya qadar aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala وتسخط biljawarihi mithlu an yaltima khaddahu na kukasirika kwa viungo kama kwa mfano kujipiga makofi kwenye mashavu yake huku yualia kujipiga makofi au yashuka thawbahu au akapasua pasua nguo yake kuonyesha hasira wama ashbaha na mfano wa mambo kama haya na hii ndiyo hali ya wale waliokosa nini waliokosa subra hii ni hali ya kwanza أما الحال الثانية ama حالي ya pili ya watu wanapopatwa na msiba na mtihani fasabru ala almusibati ni mtu kuwa na subra juu ya yule msiba uliompata bi an yahbisa nafsahu akawa ataifunga nafsi yake na kufanya subra yeye wachukie ule msiba unampata si ati hauchukii haupendi hapendi lile jambo lilompata lakini afanya subra kwa nafsi yake hatamki kwa ulimi wake mambo yanamkasirisha Allah wala hafanyi kwa viungo vyake vinavyomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala wala hana asira dhidi ya mula wake katika moyo wake abadan sabirun lakinahu karihun laha asubiri pamoja na kuwa msiba hakuupenda hii ni hali na hali ya huyu ni bora bila shaka kuliko ile ile ya mwanzo bali huyu yuko katika ajri apata ajri hawa ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema wabashiri as-sabirin wallahu yuhibbu as-sabirin ndio hawa huyo Allah ampenda mja huyo lakini pia kuna hali ambayo iko juu zaidi kuliko hii والحال الثالثه ambayo ndio hali ya tatu aridha ni mtu kuridhia yule amesubiri sio huyu yuaridhia haswa aridha بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة mtu awe kifua chake kimekunjuka kabisa kwa ule msiba uliompata ameridhia kile Allah alichomkadiria bi an yakuna al insanu munsharihan sadruhu bi hadhihi al musiba awe mtu kifua chake kimekunjuka kabisa ameridhia ule msiba uliompata wayarda biha ridhaan tamman na aridhie kuridhia kulikotimia wakaannahu lam yusab biha kana kwamba hakupatwa na msiba kabisa radhin ameridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria na bila shaka hii daraja iko juu zaidi daraja ya kuridhia qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala والحال الرابعه hali ya nne ya watu wanapopatwa na msiba wanapopatwa na qadar inawaumiza ashukuru kushukuru na hii daraja iko juu zaidi kuliko الرضا فيشكر الله عليها kwa amshukuru Allah kwa ule msiba kana kwamba amepewa neema kama vile yule mwingine anapopata mali ashukuru yeye apata msiba ashukuru na hii ndiyo daraja aliyokuwa nayo mfano mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiona jambo ambalo lachukiza akisema alhamdulillah ala kulli hali bimaana amhimidi Allah na kumshukuru na kumsifu Mola wake kwa hali zote zinazompata hata katika hali ya msiba فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه kwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah amemwekea thawabu katika ule msiba uliompata zaidi ya kile kilichompata katika msiba kwa kwa namna hii ndio watu wamegawanyika katika suala hili kuwa kuna wengine ambao ushindwa kusubiri na hapa alikuwa tuzungumzia kile kigawanyo cha cha tatu asabru ala aqdarillahi llahi almu'lima katika subra juu ya qadar au katika hali za watu katika qadari inaumiza ni hizi hali nne imma atasakhut ashindwa kusubiri akasirikia qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyompata imma daraja ya pili asabr bimaana lile jambo la muumiza lakini asubiri na daraja ya tatu ambayo iko juu zaidi aridha kuridhia kile ambacho Allah amemuunja nacho na daraja ya juu kabisa shukr kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule mtihani aliyompa akijua kuwa kuna malipo makubwa atakayoyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kama ulivyo mfumo wake katika kitabu chake hiki adhimu riyadhus salihin alikuwa mwanzo akitaja bab kadha kisha huorodhesha aya aya za Qur'an zinazofungamana na maudhu aliyotaja hapo juu kisha utaja ahadith zile ahadithi zikawa ni kama mfano nini wa tafsir zile aya alizozitaja na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ambaye huwa topakuwa zile fawaid kutoka kwake mara nyingi alikuwa yeye pia katika ushereheshaji wake kwa namna hii mwanzo auzungumzia ule mlango na yale yanayofungamana na ule mlango kisha asherehesha zile aya aya moja baada nyingine kisha ndio ingie katika kusherehesha ahadithi kwa leo sisi tumeuzungumzia mlango pekee yake babu sabra na zile faida alizozitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala lakini insha Allah ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza insha Allah kusoma tafsiri يرحمك او فائده اللي زتاجه الشيخ ابن عثيمين ketika kufasiri hizi aya alizozitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala naktafi نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fik